Euskal Elkargoaren eh, kontseilu eragileaz egirela eh, goizuntan, postuak banatuak izan baitira, bainat kasen horren ondotik, peio klaverin erritzeko haute txia gurtu behar dugu, egunon zuri? Bai, egunon eh, zure guziak. Goi eskuntza ikerketa eta lanbide ezikitaren ardura ukanen duzu, eta beraz, unibertsitatearen gaia, zure egin beharretan, Ipar Euskal Herriko unibertsitate baterat buruz joiten aldea? Bistan dena, Kiona Gishas uh, eh, ekin zauri edo, edo uh, gai hori aspalditik uh, eskual eta berzale mugimenduak plaza publikoan eraman du, baina ikusten dutana gaur da sektore guziek uh, egen gain hartzen dute ere, beraz... Uh, Ez da dudarik eskualerriak, iparaldeak behar du absolutuki universitete handi, askar, eta eta zaldat, eta nire ustez uh, ez da problemen. Indar guziek uh, eh, ara joan direla universitate baten uh, lortzeko. Senditzen duzu elkargoan beste autetxiak ere ba, dos direda ideia horrekin? Ba, nire ustez baiz, bon, ez, dugu, <laughs> ez dugu idei eta uh, gai guzien itzulia egin momentuko, zari gira, biztan dena, gira, Be, marxan emaiten eta plaza lekuan emaiten, beraz horrek hartuko dauku uh, eh, bilabete bat edo bi, norbalden nor bezala, beraz <laughs> gaietan ez gira sobera sartu. Baina nire ustez bada, bada bai adostasun bat eh, horren uh, Zer nahi gizaz ez gira hortan uh, gai hainitz ez gira zerotik abiatzen, lan, lan uh, sakon Eramana izan da, <laughs> gua izin, bai eh, zerbizuek eramanik, bai eh, autetxiek eramanik, eta eta bada jadanik, bada eh, eraiki bat. Zuk pertsonalki jadanik ze lehentasun duzu? Lehentasuna da bilana egitea, eta nahi dut, uh, <clears throat> denen itzulia egin, bai autetxeak, bai strukturak, bai uh, lekuan diren gauzak, bilana egiteko, argazki honbat uh, eh, egiteko, ez naiz raz eh, ezen bat bezala esartuko <laughs> uh, terrenoa, nahi dut bilana egin, argazki bat egin, eta <clears throat> agente guziek ilan, bai autetxi, bai estrukturak, uh, argazki bat, bai, eta elgarrekin horri halde bat, horri, uh, bide horria egitea, e, eta eta hortik abiatu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 kausitu deslotura bat edo pauekin beharko da mintzatu? Ah, pa, oekin mintzatu behar, egizaz bizian beti, beti mintzatu behar da, eta baina ne ustez badira hemen, badira hemen indahak, uh, eh, ez da bakarrik simbolo bat, eskolegiak, uh, eskolegiko universitatea, ez, da simbolo bat, da, da, da, da, da behar bai gure ekonomia, bai gure, bai, enplegoa susten su gazeko eta entzinak behiteko. Beraz, badira hemen argumentoak, eta ez da bakarrik, hola, debate bat,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 ez da errez izanen, ez da errez izanen, frantziako kadroan sartzen gira eta badakibuden egin <laughs> zaila denez, horren uh, mugiazteko, ez da errez izanen, baina nire ustez, bada, bada, borotate bat, zabal bat. Zure beste egin kizunetai bat, uh, lanbide ziketa, formakuntza profesionala, izanen da, bai. hori eskualdeak ere bere kompetentzietan uh, du, Zuk mhm. lujaldeuntan, ze, ze behar ikusten duzu?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 ba, elgarrekin plano bat, plan gintza bat, eta bideo hori bat eh, monta, montatzeko, hori, ez eh, nire uh, eh, arrokatik hor jamiarritzen, mhm. denen artian montatuko dugu, beraz, itzulia eginen dut. Pio Klaveri, horretz, eh, bai. dugu, goi eskuntza ikerketa talanbide ziktaren ardura ukanen duzula, beraz, Euskal Elkargoan, mirritzeko haute zirela, eskertzen zaitugu, gure galerer, eh, jardetxirik. Mila esker egunon.